Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Iz emisije o emisiju govorimo o Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i njegovim uzvišenim svojstvima kako bismo bolje upoznali svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kako bismo ga više voljeli i kako bismo se nakon toga više odazivali njegovim naredbama, onome što nam je Allah subhanahu wa ta'ala stavio obavezu, što nam je propisao i preporučio i kako bismo se što više klonuli onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ili pokuđenim učinio. I za emisiju, emisiju govorimo Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima Također kako bismo bili kod Allaha subhanahu wa ta'ala na posebnom položaju, jer Allah subhanahu wa ta'ala više voli one, više vredno je, cijeni, poštuje, uvažava i voli i zadovoljan je onima koji ga više i poznaju. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kako govore islamski učenjaci, Njemu su draži i kod Allaha subhanahu wa ta'ala vredni kuranski ajeti koji govore samo o njemu kuranski ajeti koji govore samo o Allahu subhanahu wa ta'ala, kod Allaha su vredniji od onih ajeta koji možda govore o ljudima, koji govore o nekim propisima i slično. Iako je cijeli Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala, kod Allaha je vredniji onaj dio Kur'ana koji govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je sura, kao što je sura El Fatiha, majka Kur'ana, jeli, srž Kur'ana, kao što je Ajetul Kursi 255. ajet iz sure Al-Baqara, najuzvišeniji kuranski ajet, kao što je sura Qul huwallahu ahad, koja od početka do kraja govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala jednaka ravna trećini Kur'ana i slično. I kao što je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao za svoga ashaba, za svoga druga koji je stalno svaki rekat završavao učeći suru Kul huvallahu ahad. Pa kada su ga upitali zbog čega to čini, on je rekao da ova sura Kul huvallahu ahad, sura al-ikhlas, opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala, opisuje svemilosnog i zbog toga on voli da uči tu suru i na takav način i on učeći suru Al-Ikhlas, kul huvallahu ahad, opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala, svemilosnoga. Pa je i Allaho poslanik alaihi salatu wasalam rekao za tog svog ashaba doista i Allah subhanahu wa ta'ala tebe voli zbog toga što ti voliš tu kuransku suru jer ona opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Također izučavamo Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva kako bismo ušli u džennet i također u džennetu bili kod Allaha subhanahu wa ta'ala na posebnom mjestu. Jer je Allah poslanik poslanika alaihi salatu wa salam za ovog svoga shaba i rekao, obavijestite ga da ga je njegova ljubav prema toj suri uvela u džennet i sačuvala džahennemske vatre. Također rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u poznatom hadisu, kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoje određena imena, postoji 99 imena koji ih nauči, spozna, razumije, bude radio, postupao po njima, ući će u džennet. Zbog toga iz emisije u emisiju nastojimo se upoznati sa Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima. Nastojimo se upoznati s našim gospodarem, Allaha subhanahu wa ta'ala, jer doista je to najbolje, najvrijednije i najpreče znanje. Uistinu to je najbolje na dunjaluku što čovjek može da posjeduje. Spoznaja svoga gospodara, onako kako se Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'ani Kerimu ili kako ga je opisao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, iskazivanje ljubavi prema njemu i pokornosti prema njemu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, islamski autoritet, rekao je za ljude koji odlaze sa ovoga svijeta, a nevjernici su ili grešnici, veliki razvratnici, rekao je da su oni miskini, jadnici, odlaze sa ovoga svijeta, svoj život na ovom svijetu Dunjaluku proveli su u gomilanju, skupljanju na Dunjaluku mnogo čega. Međutim, otišli su sa ovoga Dunjaluka, a nisu skupili, nisu pronašli, nisu kod sebe pribavili ono što je najvrijednije na Dunjaluku. Kada je bio upitan, a šta je to? Rekao je spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste El-Wahhab. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i El-Wahhab, to jest onaj koji mnogo daruje, onaj koji obilno daruje i za uzvrat ne traži ništa. Dakle, jedna od Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenih svojstava, uzvišenih osobina, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala obilno daruje sve svoje robove shodno svojoj mudrosti, svome sveobuhvatnom znanju i za to od svojih robova, od ljudi, ne traži ništa. Naprotiv, ne samo da on daruje ljude, već daruje sva svoja stvorenja. Ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Wahhab spominje se u Kur'an i Kerimu na tri mjesta. Spominje se u Kur'an i Kerimu na tri mjesta. Spominje se u suri Ali Imran. U osmom ajetu sure Ali Imran u smislu dove kada vjernici, naročito oni koji imaju znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegove vjeri, naročito oni koji imaju ogromno znanje u tome, kada traže od Allaha subhanahu wa ta'ala da ih sačuva na tome, da ih učvrsti u Allahovoj vjeri da ih sačuva na tom znanju, jer je doista to najveća blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, najveći dar. Pa ono što čovjek posjeduje od blagodati, ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao od svojih blagodati, darovao od sebe ukoliko je to vrijedno sa svim blagodatima, ne smijemo se poigravati, sve blagodati moramo cijeniti od Allaha subhanahu wa ta'ala prihvatati, ne poigravati se s njima i trebamo biti zahvalni. I trebamo tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam sačuva te blagodati, da ne uzme ih od nas. Pa vjernici kažu Rabbena la tuzil qulubana ba'da idh hedejtena وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب inneke entel wahhab. Oni govore, vjernici, oni koji imaju ogromno znanje, govore, gospodaru, ne dozvoli našim srcima da skrenu s pravog puta nakon što si ih ti uputio. Rabbena la tuzi kulubena ba'de id hedajtena. Ne dozvoli gospodaru naš našim srcima da skrenu s pravog puta nakon što si nas ti uputio na pravi put. Vahablena min ladunke rahmet i podari nam od sebe milosti, to jest na drugome svijetu. Na Dunjaluku si nas uputio, na pravi put, na ahiretu, na drugom svijetu, podari nam od sebe milost da uđemo u džennet. Jer sutra na drugom svijetu, na ahiretu, niko neće moći ući u džennet sa svojim dijelima, sa svojom inteligencijom, sposobnosti i slično, već je ući u džennet samo Allahovom milošću. Jeste, dijelima se zadobiva Allahova milost. Moramo raditi, moramo činiti dijela, ne samo dobiti i nogu preko noge staviti, ne, već treba ustati i raditi ona dijela koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i moliti ga opet da nam, da nam podari od sebe milosti, jer je doista i neke entel wahab, kako kaže se u završetku ovog osmog ajta sure Ali Imran jer si doista ti gospodaru onaj koji mnogo, koji mnogo daruje. Pa kao što si nam darovao uputu na pravi put na Dunjaluku, podari nam od sebe milost da uđemo u džennet na drugom svijetu. U devetom majetu sure Sad također spominje se ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ema indahum hazainu rahmeti rabbike la azizil wahhab. Zar se to kod njih, kod ljudi, nalaze riznice milosti gospodara tvoga, silnoga i onoga koji mnogo daruje? El Aziz, El Wahab, silnoga i onoga koji mnogo daruje. Zar to ljudi mogu da nekome uskrate, nekome daju, Zar se to kod njih nalaze riznice Allahovih milosti pa da oni raspodjeljuju to milosti? Ne, Allah subhanahu wa ta'ala je el aziz, silni, nikomu ne može nauditi. Nikomu se ne može suprostaviti. Ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala nešto hoće, niko to ne može spriječiti. Ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala nešto ne da iz svoje mudrosti, svoga sveobuhvatnog znanja niko ne može dati da to bude i on je el-Wahhab, onaj koji mnogo daruje. Dakle, u prilici je da sustegne, u prilici je da spriječi, u prilici je da ne da jer je on silni, a sve u njegovom posjedu, međutim, on je el-Wahhab, onaj koji obilno daruje Mnogi na Dunjaluku ljudi ne mogu da mnogo udjele. Zašto? Zato što nemaju. Zato što nemaju kod sebe, niti su snažni, jaki, moćni da dođu do nečega vrijednog pa da im do toga mnogo, da imaju toga mnogo kod sebe pa da to udjeljuju drugima. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je El Aziz silni, onaj koji sve može, onaj koji je svemoćni, onaj koji kome pripada sav ugled, sav ponos i slično i on je onaj koji obilno daruje. Također u 35. ajetu sure Sad spominje se Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Wahhab, dakle i to je treće mjesto u Kur'an i Kerimu gdje se spominje ovo lijepo ime Al-Wahhab. Spominje se u dovi Sulejmana alaihi wa ala nabijina salatu wa salam kada je rekao Kale rabbi dhfir li wahab li mulken la jembegi li ahadi min ba'di inneke entel wahhab. Rekao je Suleiman, alaihi salatu wasalam, gospodaru moj oprosti mi i podari mi od sebe vlast koju niko nakon mene neće posjedovati. Može li ovo iko dati drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Ne može. Jedini Allah subhanahu wa ta'ala. I podari mi od sebe vlast koju niko nakon mene neće posjedovati. I poznato nam je da Suleiman alihi salatu wasalam imao je ogromnu vlast. Vladao je i ljudima, i džinima, i drugim stvorenjima, pticama, i drugim životinjama. Bili su, mi, bili su mu potčinjeni vjetar, vjetar, pa ga je vjetar nosio gdje on htio i slično imao je ogromnu vlast i takvu vlast niko nakon njega nije imao. Allah subhanahu wa ta'ala se odazvao ovoj njegovoj dovi. Gospodar, oprosti mi i podari mi od sebe vlast, od sebe vlast koju niko nakon mene neće imati. Kada je Suleiman, alaihi salatu wasalam, vladao ovakvom vlašću, kakvom vlašću i koliku vlast onda Allah subhanahu wa ta'ala ima, Allah subhanahu wa ta'ala mu je tu vlast dao od sebe. I to je samo dio te vlasti. Kakvom vlašću i kolika je vlast Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala daje. Zašto? Zato što i neke entel wahab, zato što si doista ti gospodaru, onaj koji obilno daruje, onaj koji mnogo daruje, onaj u čijim rukama je sve, onaj koji ima ogromnu vlast, u njegovom posjeduje sve, i on onda može da daruje koliko, koliko hoće. Dakle, šta znači i šta su rekli islamski učenjaci o ovom Allahom subhanahu wa ta'ala lijepom imenu El-Wahhab. Kod nas se kratko jeli, prevodi onaj koji obilno daruje, onaj koji mnogo daruje. Da vidimo šta su rekli islamski učenjaci. Kaže Ibnu Džerir al tabari rahimehullahu ta'ala, veliki komentator, mufessir Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. U značenju riječi i neke entel wahab. Kaže, doista si ti, gospodaru, onaj koji daje svojim robovima, onaj koji daje svojim robovima uspjeh, ti ih činiš postojanim u tvojoj vjeri, Daj, daješ im postojanost u tvojoj vjeri. Također, doista si ti, gospodaru, onaj koji daje svojim robovima ono što želi. Daje svojim robovima vlast, daje svojim robovima moć, daje svojim robovima poslanstvo. Također kaže Al-Wahhab ima značenje doista si ti onaj koji daruje svojim robovima ono što želi, onaj u čijim rukama se nalaze riznice svega, pa ti daješ, otvaraš te riznice i iz tih riznica daješ kome ti želiš šta želiš. Al-Khattabi, rahimahullahu ta'ala, kaže Al-Wahhab jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji daruje obilno bez traženja nadoknade. Onaj koji daje obilno, daruje obilno, ukazuje svoje blagodati, svoje darove svim stvorenjima, ukazuje ih mnogo, daje ih mnogo, zato ne traži nikakve, nikakve nadoknade, niti traži bilo kakve usluge. Al-Halimi rahimehullahu ta'ala kaže Al-Wahhab jeste onaj koji neizmjerno daruje i to ne iz razloga što je neko to zaslužio. Zašto? Zato što je Allahu svojstveno da daruje, da udjeljuje. Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo stvorio je radi nas, da da nama, podčinio je nama. Zato mi vjeru podčinimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo stvoreno počinio je nama da bismo se time pomogli u obožavanju njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, jednog, jedinog. Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, komentarišući deveti ajed sure Sad, em indahum hazainu rahmeti rabbike l'azizil al-wahab, za se to kod njih, kod ljudi, nalaze riznice tvoga gospodara silnoga i onoga koji mnogo daruje, kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je silni, onaj čija se veličina ne može izmjeriti. Ona čija se veličina ne može obuhvatiti i on je al-wahab, onaj koji obilno daruje, koji daje šta hoće, kome hoće. Koji daje šta hoće, kome hoće. Dakle, jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena je al-wahab, onaj koji obilno daruje. Sva svoja stvorenja, ukazuje obilno svoje blagodati svim svojim stvorenjima, ne iz razloga zbog toga što je neko zaslužio, ne, već Allah subhanahu wa ta'ala otvara svoje riznice ishodno svojoj mudrosti, ishodno svome znanju, on daruje svojim robovima ono što hoće, koliko hoće, ali je svojstveno njemu da to obilno daruje. I ne traži ništa kao nadoknadu za to, niti kakvu protu uslugu i slično. Allah subhanahu wa ta'ala daruje kome hoće šta hoće iz svoga sveobuhatnog znanja. Jer Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna ukoliko bi nekome od svojih stvorenja robova dao ogromno, mnogo dobro, možda bi se on pokvario. Zato ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala dodijeli, budimo zadovoljni time jer nam Allah daje ono što je najbolje, najbolje za nas. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Wahhab ima značenje Allaha subhanahu wa ta'ala onoga koji obilno daruje jeli, bez traženja ikakve protuusluge nadoknade, nadoknade za to. Pa kada se upoznamo sa ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom Al-Wahhab, onda iskažimo ogromnu ljubav prema svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer nas Allah subhanahu wa ta'ala daruje, ukazuje nam svoje blagodati obilno. Allah subhanahu wa ta'ala darovao nam je život. Allah nas je stvorio, da, dao nam je život, dao nam je snagu, dao nam je zdravlje, dao nam je uputu, iman. Zar da ne volimo svoga gospodara? Dao nam je uputu da kročimo pravim putem da kročimo putem do njegove milosti i nakon toga do njegovog dženeta i nakon toga do njegove ljubavi i njegovog zadovoljstva. Pa kako da ne volimo svoga gospodara? Kako da ne volimo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala? Dakle, kada se upoznamo sa Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom Al-Wahhab, volimo svoga gospodara. Iskažimo svoju ljubav jer nam on neizmirno mnogo ukazuje ukazuje svoje blagodati toliko wa in taudu ni'matallahi la tuhsuha ako biste brojali Allahove blagodati nikada ih ne biste mogli nabrojati kada se upoznamo sa Allahom subhanahu wa taala lijepim imenom al Wahhab s onim koji nas obilno daruje onda budimo zahvalni svome gospodaru Allahu subhanahu wa taala na tim darovima na daru upute na daru imana, na daru zdravlja, snage, moći, života. Budimo zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na tome kako tako što ćemo te Allahove darove, te Allahove blagodati koristiti samo u pokornosti njemu, koristiti u činjenju dobrih dijela, koristiti u činjenju onoga što nam je Allah naredio ili preporučio, a ne u onome što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ili pokuđenim učinio. Iskoristimo svoj život prije svoje smrti, iskoristimo svoje zdravlje prije svoje bolesti, iskoristimo svoj imetak, odnosno imetak koji nam je Allah dao prije nego li osiromašimo, prije nego li odemo spuštenih ruku sa ovoga svijeta. Jer nijedan ćefin nema sa sobom džepove da u njih natrpamo imetak kojeg na Dunjaluku uživamo, već iskoristimo taj svoj imetak u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala prije nego li osiromašimo, spustimo ruke i odemo kao što svi ljudi odlaze sa ovoga svijeta. I mi koliko smo u mogućnosti, opišimo se ovom osobinom, izgradimo ovu osobinu kod sebe, da i mi budemo plemeniti, da i mi budemo darežljivi, da i mi darujemo druge onoliko koliko smo u mogućnosti, koliko nas je Allah subhanahu wa ta'ala počastio time, koliko nam je Allah darovao i metka, položaja, znanja od toga i mi udjeljujemo drugima koliko imamo i metka, koliko imamo znanja, darujmo to drugima, podučavajmo druge i slično. Jer je takav bio i naš poslanik, naš miljenik, Mohamed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kao što stoji u hadisu Enesa ibn Malika, njegovog sluge, kojega je služio deset godina. Dakle, plemenitog ashaba kaže, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio najsnažniji čovjek, bio je najljepši čovjek, čovjek najljepšeg izgleda i bio je najdaražljiviji čovjek najviše je udjeljivao. Čuvajmo Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, čuvajmo Allahove darove, udaljimo se od puteva koji vode i koji bivaju razlogom gubljenja tih blagodati, gubljenja tih darova koji bivaju razlogom da nam Allah subhanahu wa ta'ala te darove oduzme, oduzme od nas. Zato često Allahu subhanahu wa ta'ala dovimo Rabbena, La tuzi kulubena ba'de id hedejtena. Dakle, naročito čuvajmo tu blagodat. Naročito čuvajmo taj dar od Allaha subhanahu wa ta'ala, dar upute. Pa učimo, Rabbena, la tuzi kulubena ba'de id hedejtena wa lana min ladunke rahme. innaka antal wahhab Gospodaru, ne dozvoli našim srcima da skrenu nakon što si nas ti uputio i podari nam od sebe milosti, podari nam od sebe dženneta, doista si ti onaj koji, koji mnogo daruje. Također molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za sve ono što nam treba. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam to Allah daruje od sebe jer je sve u njegovom posjedu. Vjerovjesnici, poslanici, najbolji ljudi to su tražili od Allaha subhanahu wa ta'ala. U mnogim njihovim dovama spominje se dakle ovo Allaha subhanahu wa ta'ala lijepo ime ili ova jeli, uzvišena osobina Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Zekarija alaihi salatu wasalam tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari od sebe čestito potomstvo, da mu to Allah subhanahu wa ta'ala da, jer onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala uskrati potomstvo, nikomu to potomstvo ne može dati. Jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim Suleiman, alihi salam, čuli smo, tražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu daruje, da mu da vlast koju nakon njega niko neće imati. I također, jeli Musa, alihi salatu wa salam, govorio je o blagodatima svoga gospodara koji mu je ukazao pa je rekao فَذَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ I Allah mi je podario od sebe vlast, podario mi je od sebe vlast, da imam vlast, da sudim među ljudima i učinio me poslanikom. Zato i mi što god nam treba, tražimo to od Allaha subhanahu wa ta'ala. Prisjetimo se da je Allah jalla vala al-wahhab, onaj koji obilno daruje. Kome ništa ne treba, već Allah subhanahu wa ta'ala sve to daruje svojim stvorenjima obraćajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala i tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala milosti, odnosno tražimo da nas Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennet, jer je džennet Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Kao što stoji u hadisu, da su se sporili džennet i džehennem, pa je džennet pojašnjavao za koga je stvoren, a džehennem je pojašnjavao za koga je on stvoren, pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao za džennet, rekao je za džennet ente rahmeti arhamu bike men eša'u min ibadi. Doista si ti moja milost kojom ću se smilovati svojim robovima kojima ja budem htio. O džennetu, Allah subhanahu wa ta'ala obratio se džennetu i rekao doista si ti moja milost kojom ću se ja smilovati svojim robovima kojima ja budem htio. Pa zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala za ovu, za ovu milost. Kada molimo za džennet, kao što nas je posavjetovao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, onda molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za najbolji dio u džennetu, za najuzvišeniji dio u džennetu, jeli kao što kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى Kada molite Allaha subhanahu wa ta'ala, kada ga molite za džennet, onda ga molite za firdaus, al-a'la, najuzvišeniji dio u džennetu, iznad njega je arš svemilosnog Allaha subhanahu wa ta'ala i iz njega izbijaju džennetske rijeke. U njemu se nalaze izvori džennetskih <clears throat> rijeka. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari čestito potomstvo, da nam dadne slast u našim očima, da naše oči uživaju u našem potomstvu i našim porodicama, kao što su to i dobri prije nas, poslanici, vjerovjesnici i vjernici, dovili i tražili od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je Zakarija alihi salatu wa rekao Rabbi hebli min ladun kadurijeten tajibeten inneke se mi dua. Gospodaru podari mi, daruj mi od sebe čestito potomstvo, jer doista si ti onaj koji sve čuje. Onaj koji čuje dovu svojih robova. Vjernici su govorili, jeli, Rabbena heblena min ezvađina wa zurrijatina kurrata ajun wa dja'alna lil muttaqine imama. Wa dja'alna lil muttaqine imama. Gospodaru naš podari nam slas naših očiju u našim porodicama i našim suprugama i učini nas vođama dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje potomstvo, ustajimo noću, padajmo Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, plačimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala svoju potrebu da nam Allah subhanahu wa ta'ala sačuva naše porodice, sačuva naše potomstvo u ovim vremenima iskušenja, iznesimo tu potrebu pred našim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala molimo ga da nas i naše porodice učvrsti na pravom putu, da ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što ih je uputio. Dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji obavljaju namaz nas i naše porodice, naše potomstvo. Budimo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu koji je al-Wahhab, onaj koji obilno daruje onaj koji obilno daruje iz svojih riznica. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u izučavanju njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, da ga bolje upoznamo, da ga što više volimo i da mu što više budemo zahvalni, da što više se odazivamo njegovim naredbama i klonimo se onoga što nam je on uzvišeni zabranio.